Non, c'est pas une situation qui est euh, vraiment extraordinaire pour nous. On a toujours des, des moments. Ez da, salbu espeneko egoera bat guretako. Euh, Baditugu euh, beti mementoak zailago direnak guretzat. Hor, egia da, COVID-19 arekin aski izan dela. Ez hori egun guziz eh, bizitzen par exemple, euh, début janvier, après les fêtes. Bainan, baditugu beti garaiak urtean zehar, zailagoak izaiten direnak, adibidez urtagila astapenean, bestak eh, eta gero jendea gutiago heldu da, eta udan jendean itzo porretarat doalako, edo langile sasoilariek denbora guti dutelako odolaren emaiteko. Donc on a une gara juri eta dira beraz egeserbak husten eta kampainak egiten eh, ditugu horretaraziz hor gaudela eta ez gaituztela ahantzi behar odola eman behar dela. Donc, ce pas exceptionnel.